artefarita auto detectas dangerain substanzoin. Robotoi capablas hodiau iam mirinde multe. Ili estas applicatai en campoi ciui estas neatingeblai por homoi, au ciela homoi ne desiras agi. Nun, artefarita auto ec ebligas al robotoi detecti chemiagioin en sia circauagio. Jen netaxebla avantaggio en dangerae zonoi. Nove disvolvita artefarita hauto povas detecti la explodagion tono to, diversain nervovenenoin au malsanigain virusoin, kiel exemple SARS-CoV-2. Tio cele estas integrita en la por robotoi disvolvita hauto aro da concernae electronicae sensoroi. La technologio estas applicebla exemple en boato, quiu registras dangerain substanzoin en aquo, ca quiu tiam automate directigas alla fonto. Ciel tion rapportas esplorista te amo de la California Instituto pri technologio en Pasadena, Usono tiu technologio povas ancau servi por stiri robotan manon per man gestoi. Gis nun sensoroi en la exterajo de robotoi mesuris precipe fisica in datumoin, kiel premon au temperaturon. La enconstruo de chemiai sensoroi por la autonoma seca fasa analisi la pruvo Su robota platformo estas extreme defia, kai essenze sub evoluinta. la esploristoi. Robota sistema, kiu povas detecti dangerain substanzoin al tamen enormain advantagioin en potencialai dangerai zonoi. Estas krome imageblai aplicoi en medi protectado cae ce la observado de la publicae sano cae securezzo. La esplorista teamo de comence celis che la electronica auto estu simple cae favor coste productebla. Por ciui sensoroi, ili disvolvis specialain incoin, cio ebligas, che la componantoi de la sensoroi estas surprinteblai sur la elastan plastagion polidimetil siloxano. La electrae conductiloi, exemple argentae nanodratoi, estas tiel structuritae che ili ancaudum etendigio restas electre conductivae. Porque la chemiae sensoroi povu pruve detecti dangerain substanzoin, kiel exemple consisteroin de pesticidoi cae nervovenenoi, au tonotoon, la ilin covrantai hidrogeloi devas enhabi electrolitoin. Cela en construen robotan manon, la per hidrogelo tavolisita platen grafena sensoro capablis efike palpi la seca fasan tonotoon cae liberi ene de tri minutoi stabilan electran respondon. Scribas la esplorista te amo. Pluae sensoroi mesuras virusain proteinoin, temperaturoin, cae la premon, cium robota mano applicas sur obiecton. La te amo profitas la technologion ancao por telecomandi robotan manon. Tio cele estas gluita artefarita hauto sur la antau de homo. La sensoroi mesuras la elektrain impulsoin, kiwi antauas ciun movon de muscolo. Helpe de algoritmoi de la machine lernado, la signaloi estas attribuatai alla concernai man movoi, kiel ecpreni, malpreni, maldextren, supren. La robota mano, do, ekprenas obiecton, kiel la stiranta homo tion faras. Per la chemiae sensoroi, en la artefarita hauto de la fingroi cae de la man plato, la roboto, cun la nomo mo-bot, povas tiam analisi substanzoin sur la surfazo de la obiecto. Eblan applicon, por la medi protecto, demonstris la esploristoi per la mo boato. Ili equipis boateton per tri sensoroi, antauen, maldextren, cae dextren. Tiam ili programis la stiran computilon tiel, che la boateto veturu ciam en la directon, en kiu estas mesurata la plei alta concentrigio de dangera substanzo tia maniere povus detectigi la fonto de dangerai substanzoi en aquo, exemple truo. Tiu technologio povus enorme plibonigi la percepto capablon de estontai intelligentai robotoi cae povus ebenigi la voion al multai novai practicae porteblai cae robotai applicoi, scribas la autoroi de la studagio.